Zasigurno, naša vjera dini Islam došla je sa svim što čovjeku koristi. Sve što je u našoj vjeri propisano jeste od koristi nama sve što nam je zabranjeno, opet je to od koristi za nas. Zasigurno jedna od najvećih koristi, jedan od najbitnijih propisa vezanih za ljude, njihovo međusobno obhođenje, na što Islam posebno postiče, čiju važnost, vrijednost pojašnjava i pocrtava jeste brak jeste brak. Imali smo priliku slušati ovdje i na drugim mjestima koliko je brak važan, koliko je potrebno živjeti u bračnoj zajednici, da svi drugi, sva druga Allahova stvorenja žive u paru, pa bi trebao i čovjek, dakle to je Allahov sunnet, Allahov zakon na zemlji i onaj koji ne živi u braku, taj remeti Allahov zakon na zemlji, pravi na neki način nered na zemlji. Stoga dakle, Budući da je brak od velike važnosti za sve nas, muškarce i žene, došli su i brojni propisi kako bi se dakle taj brak živio, odvijao na što je god moguće bolji, bolji način. Prošle jeli, sedmice ili kada je već bilo predavanje, bilo je govora o temeljima braka, ispravnog braka, sastavnim dijelovima ispravnog braka i uvjetima Dakle, uglavnom ono što se mora ispuniti da bi brak bio ispravan. Ako se to ne ispuni, mogu oni živjeti u braku, međutim, taj brak u šerijatu nije validan. Po imamu Maliku i drugim učenjacima ti ljudi žive u bludu, u nemoralu, taj muškarac i žena. Prošli puta sam htio, ali sam smetnuo da govorim dakle o još jednim uvjetima i neophodno je sada ćemo dakle da završimo da govorimo o tome pa ćemo ako Bog da proći, preći na najavljenu temu. Dakle, postoje uvjeti ispravnosti braka. Kaže se kratko uvjeti braka. Dakle, uvjeti braka koji se moraju ispoštovati da bi brak bio ispravan. Međutim, ima druga vrsta uvjeta, to su uvjeti u braku. To su uvjeti u braku, to jest uvjeti koji, koje muškarac i žena budući muž i supruga postavljaju jedno drugom. Na osnovu tih uvjeta, zbog tih uvjeta, žene se udaju jedni za drugim. On pristaje na te uvjete, ona pristaje na te uvjete, po tim uvjetima se uzimaju. Da on nije pristao, da ona nije pristala, ne bi se oženio, ne bi se udao hm? Pa dakle, ovo su bitni uvjeti i dešava se, jel tako, da se sklapaju brakovi pod određenim uvjetima. Nakon što se ispune oni uvjeti ispravnosti braka, hoće žena a, da se osigura, da ne dovedeš drugu, pa ti postavi uvjet. Ili hoće muž nešto posebno, uvjetuje ti, pa ti dakle prihvatiš. I dakle ovo su bitni uvjeti. Poslije zna doći do problema u braku i uglavnom svi ti problemi se na kraju vraćaju na ove uvjete. Koliko se drže tih uvjeta. Pa je rekao Omer radijallahu talan, svi problemi oko razvoda braka u braku rješavaju se kod ovih uvjeta. Kad se vratimo na ove uvjete, šta su jedno drugom obećali, na šta su jedno i drugo pristali, vrate se na te uvjete, pozovemo ih na te uvjete i vidimo dakle ko je kriv. Od koga dolazi problem? Pa dakle, što se tiče uvjeta u braku, Prošli puta smo govorili o uvjetima braka i spomenuli četiri uvjeta. Što se tiče uvjeta u braku koje muškarac postavlja ženi, žena postavlja muškarcu, postoji tri vrste takvih uvjeta. Neki su ispravni, mogu, smiju se postaviti i obaveza ih je ispuniti, neki se ne smiju postavljati, neki dovode u pitanje brak. Da li je uopće ispravan brak ako bi oni sklopili brak ili po tim uvjetima. Pa dakle, prva vrsta tih uvjeta jesu uvjeti koji su u skladu s ciljevima braka, koji su u skladu sa šerijatom, koji su u skladu sa ciljevima braka i u skladu su sa šerijatom. Da muž postavi ženi, budući muž postavi svojoj ženi taj uvjet koji je u skladu sa ciljem braka. Zašto se mladenci uzimaju, zašto žive, zbog toga. Ne znam, da imaju potomstvo da sačuva svoju čednost. Pa muž postavlja ženi, hoće da ima odnos s njom. Na to i postiče šerijat, jel tako? I drugi uvjeti koji su u skladu sa šerijatom. U skladu sa ciljevima braka i u skladu sa šerijatom. I svi islamski učenjaci se slažu da su ti uvjeti ispravni i da mogu jedno drugome postavljati. Ne znam, evo ja sam spomenuo neke primjere. Da žena prilikom sklapanja braka uslovi mužu da se lijepo obhodi prema njoj se lijepo pa obhodi prema njoj. To mu i šerijat preporučuje, to i šerijat traži od njega. Zabranjuje se, jel tako, hadisima da se diže ruka na ženu, da se udara žena, da se vrijeđa žena, da se psuje žena i ostalo. Pa žena postavi taj uvjet, udaću se, ali da se lijepo obhodiš prema meni. Da uslovi da je izdržava, da joj obezbijedi hranu i stan. Na toga šerijat također obavezuje, a i žena još potvrđuje. I kaže, ja to tražim od tebe da uslovi ukoliko mu je to druga žena da bude pravedan prema njoj, kao što je pravedan prema prvoj ženi. Kako se obhodi prema prvoj ženi, da se pravedno obhodi prema njoj. Ili, na drugoj strani, da muž prilikom sklapanja braka uslovi svojoj ženi, budućoj supruzi, da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Kada hoće da izađe, da ga kontaktira. Kada hoće negdje da izađe, da ode u komšiluk, da ga nazove, da ne izlazi bez njegove dozvole. I to mu je pravo da ovo Allah i Allahov poslanik alihi sam na to i šarijat pocrtava ženi da ne smije izaći bez muževe dozvole, ne smije trošiti metak muže bez njegove dozvole. Jeli? Da mu ne zabranjuje spolni odnos s njom, on da postavi uvjet. Dakle, sve ovo od ciljeva braka i sve ovo što šarijat malte ne naređuje. Pa su islamski učenjaci složni da ukoliko muž, žena jedno drugome postave ovakve uvjete, da je obaveza ispoštovati te uvjete obaveza ispoštovati te uvjete i svakako jeli, brak, je, brak je ispravan. Zatim šartovi koji su suprotni, uvjeti koji su suprotni ciljevima braka. Druga vrsta uvjeta koje muškarac i žena postavljaju jedno drugima, a koji se kose sa ciljevima braka. Koji nisu u skladu sa ciljevima braka, niti su u skladu sa šerijatom. Kose se sa šerijatom. Pa na primjer, da žena uslovi mužu da nema odnos s njom, da ću se ja u jednoj sobi, ti u drugoj sobi. Živimo. Ona hoće nešto drugo. Neće da ima odnos s njim. Da uslovi mužu da izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Neće da ga ona stalno kontaktira, to je njoj zahmet, ode joj kredit, ode ovo, ode ono. Ili da ne udjeljuje na ostale svoje žene. Ili da traži da drugu razvede. Ako ima, ne znam, prvu ženu, ženi se s drugom, kaže udaći se ja ako prvu razvedeš. Ili da većinu vremena provodi kod nje, a ne kod prve žene i slično. Ili na drugoj strani da muž uslovi ženi da joj ne da mehr. Žen ali neću da ti daje mehr. Da joj uslovi da nema odnos s njom također i slično. Dakle, ovi šartovi su suprotni ciljevima braka jedno od najvećih prava žene, kako kaže šehol Islam ibn Taymije, jeste, ekremukumullah, jel, počesto ova kamera svašta zabilježi, da je Bog da mu pa da se može čovjek opustiti malo. jedno od najvećih prava žene jeste da muž ima odnos s njom. Od najvećih prava kod žene. Čak dakle više i veće je to pravo i od ishrane, izdržavanja, stana, jeste dakle da ima odnos s njom. Jer ona se udaje da bi sačuvala svoju čednost, da ne bi otišla u nemoral, blud i slično. Pa vidimo dakle, ona postavi njemu ili on postavi, postavi njoj, dakle što je u suprotnosti sa ciljevima braka i dakle samim šerijatom. I islamski učenjaci su složni da ovakve uvjete ne smiju postavljati jedni drugima. Da su ovakvi uvjeti neispravni, i haram ih je ispoštovati. Strogo zabranjeno ispoštovati. Nema veze, ja ću se udati za tebe i neću to. Dakle, to što smo se dogovorili, tako će i ostati. Dakle, nije u redu prije svega da on postavi njoj, ona postavi njemu i da se drže tih uvjeta. Oni su neispravni i haram strogo, kada kažemo haram, to nije samo zabranjeno, već strogo zabranjeno. Haram se prevodi kao stroga zabrana. Strogo zabranjeno ispoštovati takve uvjete. Kaže Allahov poslanik alihi salatu kako bilježe Buharija i Muslim šta je ljudima pa uslovljavaju, postavljaju uvjete koji nisu u Allahove knjizi. Postavljaju jedni drugima uvjete koji nisu u Allahove knjizi. Svaki uvjet koji se ne nalazi u Allahove knjizi je ništavan pa makar ih bilo i stotinu. Makar ih bilo i stotinu. Dakle, uvjeti, ovakvi uvjeti se ne smiju postavljati. Muškarac ženi žena muškarcu budući supružnici ne smiju ovakve uvjete koji se kose sa ciljevima braka, kose sa šerijatom, ne smiju postavljati jednim drugima. Dobro. Onda postavljaju islamski učenjaci pitanje, ako su već stupili u brak po takvim uvjetima, a uvjeti neispravni, šta je sa, sa brakom? Je li i brak neispravan? Da li je i brak neispravan? Pa hanefijski učenjaci su stava da je takav brak ispravan, izuzev jedne vrste braka, to je brak na određeno vrijeme. Brak na određeno vrijeme, znate ko sklapa takav brak, muta brak. Šafije i Malikije kažu da ovi uvjeti, Šafije i Malikije kažu da ovi uvjeti, dakle šartovi koji se suprostavljaju cilju braka, da takvi uslovi i sam brak čine neispravnim. Da sam brak čine neispravnim. Dakle, ako bi oni sklopili brak, uvjetovali jedno drugome, što je u suprotnosti sa ciljevima braka, što je u suprotnosti sa šerijatom i brak, kažu šafijski i malikijski učenjaci, da je i takav brak neispravan. Dok drugi uslovi koji se ne suprotstavljaju ciljevima braka, na primjer, da žena traži da izlazi iz kuće, Čovjek se ne ženi zbog toga. Prije svega se ženi da zadovolji svoju potrebu, da sačuva svoju čednost, da ima potomstvo i ostalo. Dakle, nije ovo jedan od prioritetnih ciljeva. Da žena ne izlazi iz kuće. Kažu Šafije i Malikije, ako bi postavila taj uvjet, taj uvjet je neispravan, nije u redu, zato što se kosi sa jasnim hadisom ali ne utiče na ispravnost braka, brak je isprav. Dok šeheh Islam ibn Taymiyyah kaže bilo kakav uvjet koji god se postavi nije u skladu sa Allahovom knjigom, šerijatom i sam brak čini neispravan. Dakle, on ne gleda dakle, da li se taj uvjet kosi sa ciljem braka, sa osnovnim primarnim ciljevima braka ili ne, kod njega je dakle brak neispravan. I treća vrsta uvjeta jesu uvjeti koje šerijat niti naređuje, niti zabranjuje. Da uvjetuju jedno drugome što je dozvoljeno, oko čega se mogu dogovarati. Dakle, nije šerijat naredio, pa se oni suprostavljaju toj naredbi. Niti je šerijat zabranio, pa se oni suprostavljaju toj zabrani. Već su, dakle, dozvoljeni. Oko toga, dakle, mogu se, mogu se dogovarati. Pa, na primjer, spominju učenjaci primjer, dakle da žena uslovi mužu da se ne ženi pored nje. Da se ne ženi drugom ženom. Kada sklapaju brak, kaže ja ću se udati za tebe pod uvjetom da ne ženiš drugu ženu. Više ženstvo je naređeno, zabranjeno, a? Dozvoljeno. Dozvoljeno. To je dozvoljena stvar. Nije Allah naredio, niti Allah zabranio, Allah je samo ograničio. Dozvoljeno je više ženstvo, ograničeno je na četiri žene. Dakle, to je dozvoljeno. Pa kažu učenjaci, oko toga oni se mogu dogovarati, to je dozvoljeno. Pa ukoliko on pristane na to, obro je bostan. Ukoliko pristane na to, dakle, nema se ženti. Odnosno, može se ono ženti, ali žena ima pravo da traži razvod braka. Jer kako je došlo u hadisu, muslimani su na svojim uvjetima. El muslimune ala šurutihim. Muslimani se drže svojih uvjeta. Kako sam spomenuo na početku, da kaže Omer radijallahu talan, kod problema, kod razilaženja, vraćamo se uvjetima koje ste postavili jedno drugome. I tu, dakle, prestaje svako razilaženje. Pa ukoliko ste se dogovarali oko ovih dozvoljenih uvjeta, dozvoljenih stvari, pristao, pristala, dakle, obaveza je to ispoštovati. Ukoliko se ne ispoštuje, je dakle, druga strana ima pravo da traži, da traži razvod, braka. To je dakle što se tiče oko uvjeta u braku koje mladenci postavljaju jedno drugo. <clears throat> Nakon toga govorimo o propisima svadbe kako je dakle bilo, bilo rečeno. E, zadnji puta kada smo govorili od uvjeta braka šartova ispravnosti braka spomenuli smo obznanu, jel tako? Na našim prostorima obznana je na neki način svadba, jel tako, svatovi. Islamski učenjaci kažu dakle da se ta obznana, odnosno je li svadba, obznana braka može obznaniti i najčešće biva pozivanjem ljudi na svadbenu gozbu, ukrašavanjem kuće mladenaca, i skupljanjem ljudi u njihovoj kući. Dakle, da pozovemo goste sebi, da se ukrasi kuća, neuobičajeno, pa se može zaključiti da je tu neko se oženio, i okupljanjem ljudi u kući, u kući jeli, mladenaca. Uglavnom to je kod nas dakle prisutno sa svatovima, jeli sve to nastaje. Tom prigodom nema smetnje da muškarci pjevaju pjesme, žene također, među sobom, s tim da je ženama dozvoljen i dozvoljen i def. Dakle, da svoje pjesme poprate udaranjem u def. Abdullah ibn Zubair, radi Allahu talan, prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako bilježi imam Ahmed, Hakim, šeha Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim, da je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, obznanite brak. Obznanite brak. Prošli puta smo spominjali taj hadis i dio onog hadisa, jeli, i svoje brakove zasnivajte u mesčidima. Pa smo rekli na osnovu govora islamskih učinjaka da taj dio hadisa nije vjerodostojan. Muhammed ibn Hatib radijallahu ta'ala također prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao granica između dozvoljenog i zabranjenog jeste glas i Granica između dozvoljenog i zabranjenog jeste glas i def. Urve prenosi od Ajše radijallahu ta'ala dakle od svoje tetke da je opremala jednu ženu za prvu bračnu noć. Bila je kod te žene, pripremala je za prvu bračnu noć koja se udala za jednog od ensarija. Pa je Allahov poslanik alihi salocam došao da posjeti Ajšu, da vidi kako idu, kako teku pripreme, pa ju je upitao jeste li pripremili kakvu zabavu, kakvu igru o Ajša. Doista ensarije vole, vole zabavu. Dakle, nema smetnje da muški pjevaju, nema smetnje da žene u svome društvu pjevaju i ženama je dakle još dozvoljeno, dozvoljeno da udaraju u def. Poznato je šta je def. Također nema smetnje da djevojčice među muškarcima pjevaju i udaraju u def. Kako je došlo u jasnom vjerodostojnom hadisu kod imamo Buharije. Parubeja kćerka Muavida ibn Afra, radijallahu anhuma pripovijeda kaže došao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam onoga dana kada sam stupila u brak, kada sam se udala i sjeo je na moju postelju bračna postelja koja je bila pripremljena sjeo je na to mjesto pa su naše djevojčice počele udarati u def i hvaliti iz moje porodice one koji su preselili u bici na bedru pa je jedna od njih dok su to pjevale rekla i među nama je Allahov poslanik koji zna šta će biti sutra. Pa je Allahov poslanik prekinuo je i rekao ostavi to, niko ne zna, Allah jedini zna, ostavi to, nastavi pjevati kako si prije toga pjevala. Ono što si spominjala prije toga i dalje spomni, samo dakle izostavi ovu rečenicu, među nama je Allahov poslanik koji zna šta će biti sutra. Dakle, dozvoljena je pjesma što se tiče muzičkih instrumenata, muzike ili slušanje pjesama s muzikom, to nije dozvoljeno nikako, pa čak i na svadbi. I oko toga se slažu svi. Ashabi, tabini, sva četiri mezheba su tog stava. Dakle, da nije dozvoljeno koristiti muziku i muzičke instrumente. I poznati su vam brojni šarijatski tekstovi koji zabranjuju muziku, muzičke instrumente. Brojni. Kur'anski i hadis, hadis jasni. Jedan od tih jasnih hadisa, poznat vam dobro, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu sam zasigurno će iz moga naroda biti onih koji će dozvoljavati <clears throat> koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Dalje se spomni u ovom hadisu, na kraju hadisa, da će ih Allah dželevala uništiti. Preokrenuti njihova lica. Pretvoriti u lica majmuna. Pa dakle u ovom hadisu mnogo što ukazuje na zabranu. Prije svega, Allahov poslanik alihi sam kaže u mome narodu će biti ljudi koji će dozvoljavati, što znači da je zabranjeno. Koji će dozvoljavati. Zatim pogledajmo uz šta sve je Allahov poslanik alihi spomenuo muzički instrument. Uz blud, dozvoljeno, zabranjeno. U svilu, muškarcima zabranjeno svila. Uz alkohol, zabranjeno svima spominju se muzički instrumenti. Zatim spominje se kasnije uništenje, da je dozvoljeno, zašto bi ih Allah uništavao? Dakle, za sigurno, dakle, to je zabranjeno. Što se tiče pjesama, kako rekao, dozvoljeno je, ali dakle, pjesama koje imaju lijepu poruku. Dakle, pjesama u kojima se ne upisuje žena, ne spominju se sramotne radnje koje kod čovjeka pobuđuju strasti. Nema smetnje da se tom prigodom, dakle na svadbi, neko od učenih ljudi obrati. Nema smetnji. Da se obrati i da prisutne upozna, ne znam, sa mladoženjom ko se ženi i upozna dakle o nekim propisima toga u čemu se nalaze. Dakle, propisima svadbe, ženitbe, kasnije velime, kao što ćemo vidjeti, jeli, hrane koja se postavlja, zatim dovu koju treba učiti mladincima i sl. Dakle, da se poduče prisutni. Što se tiče upotrebe svirena, tokom svato dok dolaze, hm? dovode mladu, ako je takav slučaj, ako nije, dakle iz sela, privelo je samo. To se također može ubrajati u obznanu brak, kako kažu učenjaci. Međutim, dakle, treba voditi računa o drugima. To što se mi ženimo ne treba da stane cijeli svijet, tako? To mi se ženimo, uznemiravamo druge. Dobro, možda jedino oni koji 15 godina traže žene, pola Bosne obišli. E, dakle, ukoliko se time uznemiravaju drugi, nije u redu. Trebalo bi dakle koristiti u manjoj mjeri ili dakle na mjestima gdje nema toliko, toliko naroda. Što se tiče nošenja islamskih zastava, ha? Jel dozvoljeno? Ha? Prije svega postavlja se pitanje šta je islamska zastava? Ha? Zastava sa šehadetom, jel? Allahov poslanik alihi sallam, ashabi, tabini, veliki učenjaci, nije poznato da su ispisivali šehadet na bilo čemu. La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Da su ispisivali u džamijama, da su ispisivali u svojim kućama, da su ispisivali na platnima, na bilo čemu. Nije poznato. I nije poznato da su imali zastave sa šehadetom. Allahov poslanik alihi salatu oslam je imao zastave, ali su one bile, kako bilježi Ebu Davud i jednu i drugu verziju, od Džabira radijallahu talan bijelu zastavu da je imao, od Bara ibn Adiba da je imao crnu zastavu i ništa na njima nije bilo ispisano. Ratne zastave Allahovog poslanika alihi salatu oslam su bile nekada bijele, nekada crne i ništa na njima nije bilo. To su kasnije muslimani uveli. Iz emocija, iz želje je ostalo. Ali dakle, na zastavama Allahovog poslanika, alihi salacom, nije bio ispisan šehadet. Bio ispisan drugi dio šehadeta, je tako? Na njegovom prstenu. Bio je ispisan na njegovom prstenu. Muhammed Rasulullah. I ono što možemo da vidimo na slikama po internetu što kruži, dakle ono nije ispravan pečat. Na onim slikama koje kruže po internetu da je to pečat prstena Allahovog poslanika, ali sam nije. Tamo kako stoji na slici koja kruži Allah, Rasul, Muhammed. Ne, dakle to je došlo u slabijim predajama za koje Hafiz ibn Hajar iza zastave kaže da su batil ništavne također za ovaj hadis. Bez dakle ono što je ispravno, o čemu govore vjerodostojni hadisi, jeste da je na, prstenu bilo ispisano, na srebrnom prstenu Muhammed Rasul Allah, Muhammedun Rasulullah. Kako se i govori. Ali dakle, se vratimo na zastave, dakle nije bilo to prisutno prvim, generacijama. Ako bi neko ispisao, inša Allah, ne bi, ne, bi, se smatralo grijehom. Ali dakle, bolje je da se drži upute Muhammeda i salatu Njegova uputa je najbolja uputa. Zatim lijepo je da neko od žena dođe s mladom. U svatovima, sa svatovima da dođe neko još s mladom od žena, pogotovo iz njene bližnje porodice, familije. Ako bi to bila sestra, kod nas nije običaj majka, to bi bilo najbolje. Da majka, sestra, dakle oni koji su joj bliski, da dođu s njom u kuću budućeg muža, da provedu određeno vrijeme, sahat, dva sahata, tri, koliko se već sjedi, da se malo jeli, oslobodi, oslobodi ta mlada opusti. I također trebale bi je dočekati žene u kući mladoženje, što je običaj, dakle i što je kod nas prisutno, da žene dočekavaju i dočekuju jeli mladu. Kako bilježi Buharija od Ajša radijallahu talan da je rekla Oženio me Allahov poslanik alihi salatu sam pa me majka dovela njegovoj kući, uvela me u kuću gdje su me dočekale ensarike, žene ensarike koje su učile dovu, koje su učile dovu za mene za dobro i bereket. Nije u redu da mladoženja i mlada sjede pred svima, da ih svi mjere, gledaju, a jesu lijepi, a jesu najljepši, ha? Nema toga, nema, ali ima po Facebooku Oženi se brati sa svojom. Pa brate, oženio si nju za sebe, ne za druge. Za cijeli dunjavu. Da pa je svako vidi. I ostao. Poznato je, jeli, da se u Kur'anu spominje samo jedno žensko ime. Ime Merijeme koja nije imala muža. Na koju nije imao ko da bude ljubomor. Pa je Allah spomenuo njeno ime. Čak se ide dotle, dakle, da nije u redu da čovjek spominje često ime svoje žene. Kamo da pokazuje svoju ženu drugim? Kamo da pokazuje svoju ženu drugim? Pa dakle, nije u redu da mladoženja i mlada sjede pred svima, da su izloženi dakle pred svima, već mladoženja sjedi s muškarcima, mlada sjedi sa ženama, kako bi se između ostalog jeli, izbjeglo i miješanje, miješanje muškaraca i žena. Zatim nakon toga, kod dolaska svatova, kada dođu svatovi, obično se jeli, postavi sofra, postavi se gozba. To se zove, i kod nas je postao taj termin uobičajen, velima. Velima. Uglavnom se taj termin velima koristi za svatbenu gozbu. Pojedini kažu da se ovaj termin velima koristi za hranu koja se postavlja prilikom bilo koje radosne situacije, bilo koje svečanosti. Međutim, ispravnije je da se velima, dakle ovaj izraz koristi samo za sofru, za svadbu, dakle za sofru koja se postavlja prilikom ženitve, prilikom dakle svadbe. Koji je propis? Većina islamskih učenjaka, kaže se, ili džumhur, velika većina islamskih učenjaka je stava da je to lijepo. Da je mustahab, da je sunnet. Dok zahirijski pravnici, Ibn Hazm, Abu Dauda Vahiri i pojedini šafijski pravnici su stava da je to vađi obaveza. Da je obaveza postaviti sofru. Bilo kakvu. Kažu, ne prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu sam koliko je li imao žena, koliko se puta ženio, da je nekada izostavio tu velimu. Da nije napravio velimu. Također, Abdurrahman ibn Auf, kada je Allahov poslanik alihi salatu sam primijetio na njemu tragove žene, Pitao je šta je to? Oženio sam se pa kaže onda napravi velimu makar sa jednom ovcom. Zakolji makar jednu ovcu i počasti svoje jeli, prijatelje. Zatim u hadisu Burejde ibn Hasiba jeli, spominje se da je Alija radijallahu talan kada je došao da prosi Fatimu radijallahu anha od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam rekao mu je Allahov poslanika alihi salatu sam doista treba da se napravi velima treba da se napravi svadba treba jeli, da se postavi, sofra. Dakle, većina islamskih učenjaka su stava da je lijepo, da je to preporučeno sunnet, pojedini islamski učenjaci kažu da je vađib. Ako se uzme zbog dokaza, jačine dokaza da je vađib, to ne znači ako čovjek ne napravi gozbu, da mu je brak neispravan. Jer dakle, svadba, velima nemaju dodirnih tačaka sa, brakom. Nisu od uvjeta ispravnosti, ispravnosti braka. Kada se postavlja ova sofra i kada bi trebali biti svatovi kod nas, to je malo teško, možda izvodljivo, ako hoćemo da idemo u detalje i da kažemo što je sunnet, po ispravnijem mišljenju, dakle ova velima, ova gozba se postavlja nakon prve bračne noći. Dakle, po sunnetu poslanika alihi salatu sam, iz njegovih situacija, kada je on pozivao goste sebi, obznanjivao da se oženio nakon prve bračne noći nakon prve bračne noći. Ali kažu islamski učinjaci, budući dakle da nije to nešto od uvjeta, nije to nešto strogo, pogotovo većina islamskih učinjaka kažu da je to lijepo mustehab, dakle sunnet preporučeno, nema smetnje dakle prilikom sklapanja bračnog ugovora, prilikom dovođenja mlade, prije, poslije, dakle nema, nema smetnje. Ali dakle, da se zna da je Allahov poslanik alihi salatu sam to činio nakon prve bračne noći, kao što je učinio sa Zeynebom, kao što je učinio sa Safijom i sa ostalim, ostalim ženama. Što se tiče hrane, koja hrana treba da bude, mora da bude, da li postoji određena hrana, da li mora da bude ha, pečenje i ostalo, postoji govor islamskih učenjaka na kraju, dakle, onaj koji je najprihvatljiviji, naj, jeli, umjereni jeste da se to vraća može, da se to vraća na mogućnosti mladoženja. Da se to vraća na jeli, mogućnosti mladoženja. Ako je u mogućnosti zakolje ovcu i više od jedne, nema smetnje. Ako nije u mogućnosti, onoliko koliko može. Jer se prenosi u pojedinim situacijama. Kada je oženio Safiju, radijallahu talanha, Allahu poslanika alihi salatu wasalam, nije bilo mesa na gozbi, kada je osvanuo nakon prve bračne noći, onda su ashabi počeli svako od njih da nešto donosi. Jedan je donio temr, datule, drugi je donio nešto slično puteru, treći je donio sira i skupila se sofra i tako se dakle saznalo da Allahu poslanik alihi salatu sam je oženio Safiju. Dakle, vraća se na mogućnosti, mogućnosti mladoženja. Dobro, onaj koji je imućan, koji može da zakolje više, koji može da ugosti veći broj. Da li može da pravi jedan dan, dva dana, tri dana? Ima li ograničenje? Hm? Pa kažu, najbolje je tri dana. Ako čovjek je imućan, ako ima veliki broj zvanica, najbolje je dakle tri dana. Jer se prenosi od Allahovog poslanika, kod pojedinih njegovih ženi, bi da je toliko, jeli? Tri dana. Pozivao sebi u goste od pojedinih prethodnika od ashaba i kasnije, Selefu saliha, prenosi se da su sedam, osam dana znali. Sedam, osam dana. Bili su poznati, bili su učeni ljudi, Muhammed ibn Sirin i drugi pozivali su, dakle, sedam, osam dana gosti. Pa, dakle, spominje jedna od kćeri tih naših prethodnika, kako je babo, kada je došao, ne znam, sedmi dan, pozvao Ensarije drugi dan pozvao muhađire i slično. Dakle, bilo mnogo zvanica, dakle, nema smetnje. Najbolje je tri dana, ali ako ima potrebe, postoji više zvanica, nema smetnje da to traje duže pod uslovom, da to ne bude, ha, radi čuvenja, radi hvale, da bi se pričalo o njemu, da je bilo mnogo zvanica, da se toliko i toliko potrošilo i ostalo kod nas. Da ne spominjem, toliko i toliko napjelo i potrošilo boca. Dakle, nema smetnje, možda potraje više pod uvjetom ovim, ali najbolje dakle tri dana, tri dana da se ograniči na tri dana. Oni koji budu pozvani, je li im obaveza se odazvati, koliko je to stroga obaveza, da li je takav slučaj sa svakim pozivom ili samo je li obaveza odazvati se na poziv kod svadbe. Došli su brojni hadisi koji govore o odazivanju na gozbu odazivanju na sofru, odazivanju poziva, kada te brat pozove. Pa je došlo u hadisu Abdullaha ibn Umar radijallahu anhuma, kod Buharije, kod muslima, da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu islam Ida du'ja ahadukum ilal fel jetiha. Kada neko od vas bude pozvan na velimu, neka se odazove, neka dođe na nju. Jasno je rečeno velima, pogotovo u citatu kod imama muslima stoji ila velimetil urs na gozbu povodom ženitbe. Fel je tiha. naredba, neka se odazove. Neka se odazove. U drugom citatu je došlo kada nekoga od vas pozove njegov brat, neka se odazove svejedno da li to bila gozba povodom ženitbe ili povodom nečega drugog. Kada neko od vas ili nekoga od vas pozove njegov brat, na gozbu, svejedno da li ona bila, dakle gozba povodom ženitbe ili povodom nečega drugog, neka se odazove. Pa svi islamski učenjaci se slažu po pitanju, dakle, gozbe povodom ženitbe, da je obaveza se odazvati. Jer je došlo u hadisu kod Ebu Davuda, Ebu Hureyre radijallahu talan zabilježen kod Ebu Davuda, da je rekao Allahu poslanika alaihi salatu sam, ko se ne odazove na velimu, on je iskazao neposlušnost Allahu i njegovom poslaniku. Zato kažu dakle da je obaveza odazvati se na velimu po pitanju drugih gozbi razilaze se islamski učinjaci. Allah najbolje zna, obaveza je se odazvati na drugi poziv. Dakle, nije takav slučaj samo kod ženitbe, kod gozbe, povodom svadbe, ženitbe, već dakle kod svakog poziva. Međutim, dakle, imaju određeni uvjeti. Čak ni na svaku svadbu nije ti obaveza se odazvati. Može biti haram, strogo zabranjeno ti se odazvati. A ne obaveza. Hm. Pa dakle, pod uvjetom da je riječ o muslimanima. Da te musliman zove na svadbu. Da te musliman zove na velinu. Jer je došlo kada nekoga od vas pozove njegov brat znači su na muslimani. Kada nekoga od vas pozove njegov brat, neka mu se odazove. Neko ima komšiju hm, nemuslimana, nevjernika, pozove ga komšija, dakle, komšija ima pravo, imaš i ti kod njega pravo, određenu obavezu ti prema njemu, on prema tebi, pozovete, dozvoljeno ti se odazvati, ali nije obaveza, nije obaveza. Zatim, drugi uvjet da ti bude obaveza se odazvati, da te pozove, da budeš pozvan. Da budeš pozvan, prije svega da budeš pozvan. Treće je da budeš poimenice pozvan. Ima braće i živinica kažu, ženi nam se brat, Amere pozovi braću iz oaze. Ženi nam se brat u živinicama, Amere pozovi braću iz oaze. Dakle, to nije svako od nas pojedinačno pozvan. A neko, ne znam, iz Gračance mi uopće nismo pozvani. Dakle, pa prije svega mi nismo pozvani, nije nam se obaveza odazvati. Zatim istuzle, opet nisu svi ovdje izlaze, pojedinačno, poimence pozvani, nije im se obaveza odazvati. Dakle, pod uvjetom da je riječ o svadbi muslimana, pod uvjetom da si pozvan i pod uvjetom da si poimence pozvan. Tada ti je obaveza se odazvati. Ako se ne odazoveš, ako se ne odazoveš, griješan si. Zatim četvrti uvjet da na takvoj svadbi ne bude zabranjenih stvari, munkera, zla, muzike, nedolične pjesme, slika, miješanja muškaraca, žena i ostalog. Zabranjeno ti je tada se odazvati. Ako spomenuto postoji, tada ti je zabranjeno se odazvati. Izuzev, ako si čovjek od autoriteta, pa ako se pojaviš na takvoj svadbi, da će to biti sklonjeno. Makar, dakle, i za tvoje vrijeme, dok ti prisustvuješ. Umanit ćeš munker zlo koliko si u mogućnosti. Ne znam, hođa dođe, flaše pod stolove. Pa hođa nekom da sjedi, nek zadnji ode. To je bilo najbolje, ha? Pa se nikad i ne izvada. Dakle, ako si čovjek od autoriteta i dođeš, i zbog tebe će taj, prestat će muzika, ne znam, žene će, ha, nema više omera. Žene bježale od omera, stišavale svoje glasove, jel? Uglavnom, znači, tada ti postaje još veća obaveza da se odazoveš. Ako si čovjek od autoriteta i zbog tebe će taj munkar biti sklonut, suzbijan, onda ti je još veća obaveza, kako kaže šeheh Muhammed ibn Salih, rahimahullahu ta'ala. I dakle peto normalno ako čovjek bude imao opravdani razlog da se ne odazove bolestan je, taj koji te poziva nije znao za tvoje stanje ili to je rijedak slučaj da budeš pozvan prije na neku drugu svadbu a, prije nego te ovaj brat zove. Nisu tako učestale svadbe. Zatim što se tiče dakle poziva na gozbu prilikom jeli, ženitbe, trebalo bi pozivati sve. Bili oni ugledni, manje ugledni. Bili oni imućni ili siromasi. Ne bi trebalo pozivati samo imućne ljude, samo ugledne ljude i nikad više ne pozvati siromahe. Nema smetnje ako čovjek hoće jedan sloj ljudi da pozove danas, sutra drugi sloj ljudi, preko treći sloj ljudi, nema smetnje ali da samo na tu hranu, na tu svadbenu gozu poziva imućne ljude, dakle nije u redu. Jer je došlo u hadisu da je najgora hrana, hrana velime, dakle hrana koja se pravi za svadbu na koju se pozivaju samo imućni, a izostavljaju, izostavljaju siromasi. Dobro. Rekao sam dakle da je obaveza se odazvati i na druge pozive. Ukoliko čovjek bude postio taj dan, ne znam, da avdov post posti ili neki zavjetni post, bilo koji post, pa ga čovjek pozove, bilo na velimu, bilo na neku drugu gozbu, on treba da se odazove. On treba da se odazove. Obaveza mu se odazvati. Hoće li jesti ili neće jesti? Hoće li prekinuti svoj post ili će nastaviti da posti, oko toga se učenjaci razilaze, pa kažu, ukoliko se čovjek potrudio, ne znam, Maksus te pozvao, drago mu da prisustvojiš, svojim prisustvom bi uveličao taj njegov skup, Maksus se potrudio za tebe, trebao bi da prekineš. Pogotovo ukoliko ti je, ne znam, ostalo do kraja posta puno, do kraja dana ostalo mnogo onda bi dakle trebao. Prenosi se u hadisu da je Allahov poslanik alihi bio pozvan sa određenim svojim ashabima kod drugoga ashaba koji se potrudio, zahmetio, pozahmetio da im spremi hranu, pa jedan od prisutnih se sustegnuo. Upitao ga šta je, kaže postim. Kaže, vaš drug se potrudio radi vas. Pozahmetio se, prekini pa kasnije posti. Drugi dan posti, taj post koji si postio. I dakle, ono što je još preporučeno tom prigodom jeste dakle da prisutni, a kasnije i drugi koji god dođu do muškarci, do mladoženje žene, do mlade da prouče dovu. Rekli smo dakle, to je prekretnica u čovjekovom životu. Prekretnica u čovjekovom životu jeste brak, njegov život se mijenja potpuno, zato je dakle neophodno da se za takvog insana, za muškarca, ženu, što je god moguće više dovi. Zato je dakle od adaba lijepog ponašanja prema mladincima preporučeno da im se prouči dova u kojoj se od Allaha traži za njih beričetan život, da ih Allah spoji samo u dobro. Kako se kaže, jeli, na arapskom barake Allahu leke, o barake, smo zavrali, barake Allahu leke, o barake o džema bejnekuma fi Allah blagoslovio tebe i tvoju porodicu i spojio vas u svakom dobru. Ako se ne može na arapskom, nema smetnje, dakle može se, jeli, i na bosanskom, ali ne bi trebalo koristiti neku drugu, neku drugu dovu. I ono što je još vezano za mladoženju, dakle ovo je bilo vezano za one koji dolaze na svadbu, ono što je dakle vezano za mladoženju jeste mehr. Jer je lijepo preporučeno jedan dio mehra. Mehr je vjenčani dar da mladoženja dadne svojoj supruzi kada se dakle vjenča s njom prije nego li ima nas. Ako su, a trebali su, razgovarati o vjenčanom daru, o mehru, koliko on iznosi, šta će biti mehr. Slušali smo pojedine hadise šta je sve poslanik Ali Salocam tražio za mehr od ashaba, pa dakle, ukoliko su dogovarali, lijepo je ako se to može razdvojiti, da jedan dio dadne prije prve bračne noći. Ostali dio može dati kasnije. Može da dadne odmah, nije nikakav problem. Ako ne može cijeli mehr odmah da da, lijepo je da jedan dio dadne prije prve bračne noći. A kasnije, kada se dogovore da dadne dakle taj drugi dio. Nije u redu da nema nikako mehra ne može se sklopiti brak bez mehra. Da uvjetuju jedno drugom da nema mehra. Žena ima mehr i to je njeno pravo, apsolutno njeno pravo, njen babo ili bilo koji iz njene bližnje porodice, kogod joj je staratelj veli, nema pravo na taj mehr. To je njeno pravo. Nakon što ona dobije to svoje pravo, ona može da odustane. Ona može da vrati mužu, može da dadne gdje god hoće da dadne u sadaku nekoj trećoj osobi, da negdje u mesi, da dadne negdje u put i ostalo. Dakle, to je njeno. Brojni kuranski ajeti govore o tome. Kaže Allah dželle u suri An-Nisa: "Wa atun nisa hinne Nehala. I podajte ženama njihove vjenčane darove. Tamo na Facebooku, ha, kruži jedna priča, događaj i hvali tog dedu kako je došao mladić da traži ruku njegove kćeri, pa ga dedo pitao, ha, ako mi odgovoriš na ovo pitanje, daću ti ruku svoje kćeri i oslobodit ću te mehra. I svoje braća dole lajkuju. Ha, pravi dedo. Pitao ga kad je vrijeme sabah namaza. Pa mladić nije znao kada je tačno vrijeme. Kaže, kada ne znaš svoju obavezu prema gospodaru, kako da poznaješ svoje obaveze prema mojoj kćeri? Ne može baba da oslobodi nikoga mehra, ni to babino braća okreću se na nešto drugo, a prelazi preko drugih stvari. To je dakle njeno pravo. Babo ne može, jeli da e, kaže da ću ti je, ti bez mehra. Zatim, nema gornje niti donje granice o mehru. Nema niti gornje niti donje granice o mehru. Ne može niko postati kazati ovoliko moraš da daš ili da traži od mlade traži od njega Marku, udaj se za Marku, za nešto slično. Nešto sitno? Nema. Šehol Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, kaže, nema nikakve smetnje za onoga koji ima mogućnosti i želi da da svojoj suprozi veliki mer. Nema nikakve smetnje. U pojedinim hadisima je došlo, pojedini islamski su osporili taj hadis, drugi su ga ocijenili dobrim, da je najbolji mehr najmanji mehr da je najlakši mehr, naj, najmanji mehr. Iako dakle, pojedini učenjaci su govorili oko tog, oko hadisa. Ali imamo dakle potporu u drugim hadisima da je Allahov poslanik alihi salutam, spomnio smo taj hadis, Ebu se al-Hudrija radijallahu tam, da je udao ashabiku za ashaba sa onim što je znao od Kur'an prije toga je tražio prsten, pa makar željezni prsten, dakle nešto što je sitno. Jeli? I drugi dakle primjer, Ebu Talha oženio je Umu Sulejm, Enesovu majku, majku Enesa ibn Malika, oženio je sa svojim primanjem Islama. Ona mu je uvjetovala, primi Islam pa će udati sa tebe. To je bilo njen meher. Allahov poslanik Alihi Salocom je oženio Safiju nakon što je oslobodio i njen mehr je učinio njeno oslobađanje. To je bio njen mehr. Hm? A što se tiče mehra ostalih žena, Allahov poslanika alihi sam, koliki je bio, Kaže Ajša, kako bilježi imam muslim, da vas plaho ne zamaram tim izrazima, 500 dirhema, 500 dirhema, a poznato je, jedan dirhem iznosi 3,12 grama srebra, kada pomnožiš to bude 1560 grama srebra, kada pomnožiš danas sa 6 maraka, to bude skoro 10.000 maraka. Kaže Ajša radijallahu talanha da uglavnom većina žena Allahov poslanika alihi salatu su imale ovaj mehr. Kada je obaveza dati cijeli mehr, kada je obaveza dati pola mehra vjenčanog dara. Rekli smo dakle lijepo je da se da jedan dio. Kada je obaveza dati cijeli mehr nakon spolnog odnosa. Čim dakle čovjek ima, muž ima sa ženom spolni odnos, nakon toga postajemo obaveza da da cijeli mehr. Allaho poslanika alihi salatu sam kaže ukoliko muž ima odnos sa svojom ženom, njoj pripada cijeli mehr zbog onoga zbog čega je dozvolio sebi njen spolni organ. Makar odnos bio i na nedozvoljen način. Makar odnos bio u hajzu, u nifasu, za vrijeme posta, i, a druge načine. Spolni odnos. Na bilo koji način bio, nakon toga, dakle, jer on je živao s njom, kod pojedinih učenjaka, ashaba, kod Omera radijallahu tamo postaje obavezan mehr čim se osame. Da mogu uživati jedno s drugim. Da niko neće bahnuti. Ući kod njih potpuno dakle mogu uživati. Omer radijallahu ta'ala govorio, čim se navuku zastori, mehr postaje obvezan. Pa dakle, pogotovo nakon odnosa, spolnog odnosa, ma na bilo koji način taj odnos se odvio obaveza, obaveza postaje mužu da da cijeli mehr. Nakon muževe smrti, a prije spolnog odnosa, ona se otkrila i njega infrakt. Odmah udari srčari. Ha? Nakon muževe smrti, a prije spolnog odnosa, ukoliko je mehr spomenut prilikom sklapanja braka. Dakle, zna se, ne znam, ona je tražila hiljadu maraka i nisu imali odnos, čovjek umre. Čovjek umre. Obaveza je, dakle, iz njegove zaostavštine da ju se dadne cijeli, cijeli mehr. Hm? I također kod hambelijskih pravnika davanje razvoda braka prije spolnog odnosa u slučaju smrtne bolesti. U slučaju smrtne bolesti. Dakle, primijeti se čovjek će umrijeti. Nije odmahao, hm, zadnji otkucaj se. Čim je vidio? Pa puštaj odmah, izgovori dok još da govoriš, dadni joj talak. A nisi imao odnos, kažu dakle tada je opet obaveza. To je dakle igranje sa ženom. razvedije, prije nego, nego li dakle umreš, prije nego li postaneš obavezan da daš cijeli mehr ženi, razvedi ih prije toga, nek ostane nešto njegovim nasljednicima. Tada je dakle u tom slučaju obaveza dati cijeli mehr. Kada je obaveza dati polovinu mehra, dakle u slučaju razvoda braka prije spolnog odnosa, u slučaju razvoda braka prije spolnog odnosa. Dakle, nije u slučaju smrti, niti dakle pred samu smrt, već dakle spomenuli su Mehr koliki je i čovjek nije imao spolni odnos sa ženom, dadnio je razvod braka. Ne znam, može se neko ženti pa duže vremena stupiti u kontakt sa ženom. To ima velik sabor. Pa, de, pa joj dakle, u tom vremenu razvod braka. Prije spolnog odnosa tada je dakle, obaveza da da polovicu mehra koji je dakle određen, ukoliko nije određen, ukoliko nije spomenut, mehr prilikom sklapanja braka i nije došlo do spolnog odnosa i muž je pusti prije spolnog odnosa, a nije mehr određen, tada joj pripada lijepa otpremnina. Da je lijepo otpremi. Dakle, nije mehr spomenut, nije došlo do spolnog odnosa, nije došlo do smrti muža i ostalo, tada dakle pripada joj lijepa otpremnina. Dozvoljeno je, dakle, kao što rekao, dati unaprijed sve, dozvoljeno je dati dio, jedan dio je li prije bračne noći, drugi dio kasnije, dokad se odredi, samo dakle nije u redu da se to ha, drži za crnih dana. Da to bude, dakle, kod razvoda braka. Da neće da ju da taj drugi dio ili nije ništa dao od mehra, pa dakle ostavlja samo, jeli, u slučaju razvoda, razvoda braka. Nije u redu. Nije to dakle u skladu sa sunnetom, ako dakle ništa i ne dadne do tada, onda tek tada postavimo obaveze. Tada mu je naročito obaveza. Dakle, ukoliko se desi da žena umre ili da on umre, onda dakle obaveza je uzeti prvo iz zaostavštine njegove, iz mirasa, kada se dijeli prvo je dakle tada obaveza izdvojiti mehr ženi, pa tek onda se dijeli miras drugim nasljednicima. Kako je došlo u hadisu da jedan od najvećih grijeha jeste ne dati ženi mehr. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanika alihi salatu uslam rekao doista je od najvećih grijeha kod Allaha da muškarac oženi ženu pa zadovolji s njom svoju potrebu zatim joj dadne razvod i ode s njenim mehrom. Jedan od najvećih grijeha kod Allaha jeste da muškarac oženi ženu, zadovolji svoju potrebu s njom, zatim joj da talak, razvod braka i ode sa, svojim, sa njenim mehrom, ne da Dalje se u hadisu spominje i čovjek koji unajmi drugoga da mu radi, obavi određeni posao, pa ga ne isplati, ne isplati mu njegovu dnevnicu, ode s njegovom dnevnicom i čovjek koji ubije životinju iz igre i zabave, korida, Čebljanović, korida da se ubijaju životinje iz igre i zabave. Jedan od najvećih grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bilježi mu hakim i šeha ga dobrim mu sahihi. Nakon toga, ha, svatovi kući, mladenci ostadoše kod kuće. Tu ćemo temu preskočiti, jel tako? Tu temu svako od nas nek dobro izuči za sebe, nek zapiše, ko što oni nose zapise, Kitaj nosi jeli, sa sobom, šta da radi kad se oženi. Jeli, ako Bog da, poslije ćemo govoriti prava i obaveze muža i žene u braku. Inša Allah, narodno, narodno predavanje. Subhanakallahu, hamdika, šedu, la ilaha, ilaha, ilaha, ilaha,